Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, տարվա 339-րդ օրը։ Այս օրը պատմության մեջ 1918 թվականի այսօրը սկսվեց հայ-վրացական պատերազմը Լորվա համար։ 1921 թվականին Նեմեսիս գործողության շրջանակներում Արշավի Շիրակյանը Հռոմում սպանեց Երիթուր կուսակցության առաջին կաբինետի ղեկավար Սաիդ Հալիմին։ 1920 թվականին Երևանում լույս է տեսնում ՀԿԿ կենտկոմի եւ հայ հեղկոմի օրգան կոմունիստ օրաթերթի առաջին հայերեն համարը։ 1921 թվականից այն կոչվեց Խորթային Հայաստան։ 1920 թվականի հենց այսօրը Խորթային Հայաստանի ռազմական գործերի ժողովրդական կոմիսարիատը 1936-ից այսօրը շարք է մտնում Քանաքերգեսը։ 1936 թվականի այսօրը լուծարվեց Անդրկովկասի խորհրդային սոցիալիստական ֆեդերատիվ հանրապետությունը։ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը մտավ ԽՍՀՄ կազմի մեջ։ 1952-ի այսօրը Լոնդոնի վրա հսկա փոշու ամպ իջավ, որը ծրվեց միայն 4 օր անց։ Ծխի հետևանքով մահացավ մոտ 12000 մարդ։ 1957 թվականի այսօրը ջուրի չեցվեց խորթային Լենին ատոմային սառցահատը, աշխարհում առաջին միջուկային շարժիչով Վերջերյա նավը։ Այսօրը ծնվել են 1803 թվականին ռուս բանաստեղծ Ֆյոդոր Ծյուչևը Ականավոր ռուս բանաստեղծ դիվանագետ Պետերբուրգի գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ։ Ապրել է Մյունխենում, Թուրինում, անձամբ ճանաչել է Հայնեին Շելինգին։ Չէր մասնակցում գրական կյանքին, ինչպես նաև իրեն չէր համարում գրող։ Մեզ են հասել նրա մոտ 400 բանաստեղծություններ, որոնցից հաճախ մեջբերումներ են անում Ռուսաստանում։ Վաղ շրջանի բանաստեղծություններում նկատելի են 18-րդ դարի բանաստեղծական ավանդույթները։ 1830-ական թվականներին ոտանավորներում թափ են առնում եվրոպական մանավանդ գերմանական ռոմանտիզմի ավանդույթները։ Սա փիլիսոփայական քնարերգություն է, որի հիմնական թեմաներն են մտորումները տիեզերքի, մարդկային ճակատագրի ու բնության մասին։ 1850-ականներին Ձյուտչևը ստեղծում է մի շարք խորաթափան սիրային երգեր, որոնցում սերը ողբերգության իմաստավորություն է ստանում։ Այս բանաստեղծությունները հետագայում միավորվել են այսպես կոչված Դենիսևյան շարքի մեջ, այսինքն երկերի մի շարք, որը նվիրված էր բանաստեղծի սիրուհուն Դենիսևային։ 60-ից 70-ական թվականներին Ձյուտչևի ստեղծագործություններում գերակշռում են քաղաքական բանաստեղծությունները։ Ամենահայտնի բանաստեղծությունը Սիլենտում լրության դառը կոչ է՝ մի անձի կողմից մյուսին լիովին հասկանալու անհնարության արդիվ ափսոսանք։ Мысли зречённая есть ложь արտասանված միտքը սուտ է։ Արտահայտությունը Ծյուչիվի ամենահաճախ մեջ բերվող ասացվածքներից մեկն է, умом Россию не понять, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется արտահայտությունների հետ մեկտեղ։ 1937 թվականի այսօրն է ծնվել հայագետ Ստեփանոս Պալասանյանը։ 1867 թվականին ֆին բանագետ Անտի Արնեն 1890 թվականին գերմանացի ռեժիսոր, սցենարիստ, համր կինոյի մեծագույն վարպետ Ֆրից Լանգը։ 1901 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի ֆիլմ արտադրող, ռեժիսոր, կինոսցենարիստ, հնչյունավորող, մուլտիպլիկատոր, ձեռնարկատեր, մշակութային բրենդ եւ բարերար։ Մի խոսքով, Walt Disney-ը։ Որպես կինոռեժիսոր ստացել է բազմաթիվ ակադեմիական մրցանակներ, որոնք վաստակել է ինքնուրույն, ստանալով 22 Օսկար 59 անվանակարգերից։ Նրա ֆիլմերից մի քանիսը կոնգրեսի գրադարանը ներառել է ազգային ֆիլմի արձանագրատանը։ Նա նկարչության դասերի էր գնում, երբ մանկահասակ տղա էր, եւ 18 տարեկանում ստացավ գովազներ նկարազարդողի աշխատանք։ Այդ աշխատանքից նա հեռացավ իր ոչ կրեատիվության համար։ 1920-ականներին տեղափոխվեց Կալիֆոռնիա եւ իր եղբոր Ռոյի հետ միասին ստեղծեց Disney եղբայրների ստուդիան։ 1928 թվականին Ուբ Այվերսկի հետ համատեղ Walt-ը ստեղծեց Mickey Mouse-ի կերպարը։ Իր առաջին ամենամեծ տարածում ունեցած հաջողությունը Նա նաև մոտակա տարիներին դրամադրեց ձայն իր մուլտֆիլմերի համար։ Երբ ստուդիան զարգացավ, Disney-ը դարձավ ավելի արկածախնդիր, ներկայացնելով միաձուլված ձայն ամբողջական գույնով երագույն շարժանկար, լիամետրաժ մուլտֆիլմեր եւ տեսախցիկների տեխնիկական զարգացումներ։ Արդյունքները, որոնք երևում են պատկերներում, ինչպես Սպիտակաձյունիկը եւ 7 թզուկները, Ֆանտազիան, Պինոկիոն, Դամբոն, Բեմբին, հաջորդեցին անիմացիոն ֆիլմի զարգացմանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդեցին նոր անիմացիոն եւ կենթանի ֆիլմեր։ Ներառյալ հաջողություն ունեցած Մոխրոտիկը եւ Մերի Պոպինսը, որոնցից վերջինը ստացավ 5 ակադեմիական մրցանակներ։ 1950-ականներին Դիսնեյ անցավ զվարճանքի այգիների արտադրությանը եւ 1955 թվականին բացեց Դիսնեյլենդը։ Նրա համբավը փոխվեց իր մահվանից մի քանի տարի հետո, հասարակ հայրենասիրական արժեքներ մատակարարողից դեպի ամերիկյան իմպերիալիզմի ներկայացուցիչի։ Նա այնուամենայնիվ մնում է կարևոր կերպ արանիմացիայի պատմության եւ Միացյալ Նահանգների մշակութային պատմության մեջ, որտեղ նա համարվում է ազգային մշակութային պատկեր։ Նրա ֆիլմերը շարունակվում են ցուցադրվել եւ ադապտացվել։ Նրա ստուդիան տարածված զվարճանքի արտադրության մեջ ունի բարձր չափանիշներ, իսկ Disney զվարճանքի այգիները մեծացել են չափսերով եւ քանակով, որ เป զի գրավեն այցելունների տարբեր երկրներում։ 1923-ի այսօրն է ծնվել ռուս խորթային գրող Վլադիմիր Տենդրյակովը։ 1946 թվականին իսպանացի օպերային երգիչ տենոր Խոսե Կարերասը նա հայտնի է Ջուզեպե Վերդիի եւ Ջակոմո Պուչինի ստեղծագործությունների իր մեկնաբանություններով։ 1965-ի այսօրն է ծնվել հայ երաժիշտ Երկահան Վահան Արծրունին։ 1976-ին է ծնվել անգլիացի սնուկերիստ Ռոնի Օսալիվան։ 1980 թվականի այսօրն է ծնվել Հայաստանի Հանրապետության պետական գործիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Դավիթ Մելքոնյանը։ Նա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում առաջին ազգային իրավաբանն է, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի նախկին տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Այսօր դեկտեմբերի 5-ն է։ Տարվա վարտին մնաց 26 օր։